روز باشه Sağ olun. دو بگرانی ام سر ور انجام شر جهان کمین بروجلاتا ناوین دم سکنی بون اتفاق سایکس بیکو اگد ناوا فرانسوز و انگلیز چه بون و سر وی اساسی هرم دنابرا هێزێ ناونەتەوی ئێ دشار di serkefti hatû belav kirin dîsa بگرانی لسر روشا ایرانی ام سکنی بون وک سیستم ده هندره ست سال درباس بوی کیجان به واجو درباس کریم کیجان آشاما درباس کریم او دروجا ایرو دیچی تمثیل دیکن ناکوکی ve hundurin ey dervel servan noktana e, emsekinin na irame beşin ditir begrendest Türk Arap e, Kürt Yahudi na e, Türkiye tabi gelek e, e yani hezeki dehremedi e, ee, bu taybeti ev hazar sali yani sali hazari şundu hatta beri ve fakat esas bir hazar sali e, ee, bu bandur e, derbasi hereme bun je Asya navin Müslümanti kabul kirin e, bu taybeti ji e, e de de imparatoriya Abbasi de xodi bandur bun yani bun xodi bandur ee, e, li ser Faris bûn xwedî bandor di hezar û hefteyî de di şerê hinberî Bizans bi ser ketin di Anadolê de bi cîbûn û ew derbû bingeha împeratoriya e, Osmanî li serdemê cuda cuda de ber bi rojava vebûn paytextê Bizans 1453 ya girtin Konstantinopolis ya ji İstanbul'a îro şuna şuna paytaxtı Bizans bu ve cari bu paytaxtı Osmanlıya yani jib rengeki didir paytaxtı Müslümana. E, ee, beramberi hilvaşandın u ji ortaya rabuna İmparatoriya Abbasi vak merkeza İmparatoriya İslami xwa girdin dest. Dini İslami kabul kirin. Mezhebe Sünni kabul kirin. Vak mezhebek iktidarı. Li ser vê esasî jî ee, Destek مسلمانت هەرەمێدە تایبەتی عرە کورد لە پێشخواگررت ببی شکلی di sala hezar û pênsûd û çarda de ber bi rojhilat dibe bûn heta hidûdê xwe yê îro beramberî împeratoriya sefewî beramberî dewleta sefewî qezenc kirin xistin garantiyê û eveya bi itîfaqekî qalicî di sala hezar û şesid û sî û e, hedudê navbera xwe û sefewiya Yani ber bi ve hedudê navbera xwe û sefewiya de bi vî şeklî belî bikirin û wek e, dengakê çêkirin, wek düzenekê esas çêkirin. Dinav, yani di her du imparatoriya de. Dîsa divê serdemê ber bi e, Başur, Rojava, e, bu taybeti e, Mısır, e, Bakurê Efrîqiya, e, خستن بن دنتما خوا پشتی گه دولت اما مالک هاج ارترا کرن هزار بینسود و حفده و شونده به bir şekli vak imparatoru gibi fire hem bümle Avrupa'dı hem mile Afrika'dı hem cipkua e, da Asya de de hududaki var berfirehdi imparatorik hat avakir. Fakat ev imparatori e, ev performansa devleta İslami aberi xwe e, da ali heza ekonomi, da ali zanistiye, da ali teknoloji de kari bu pekvanya. E, ji bo ve jî ev imparator buyum paralel bir şey buna Avrupa çı. Yani kutbe ditir e e formüle yani kutbe ditir e ahenge mile Avrupa bu paralel bu imparator buyun atırka, atırga deheremedi e buna Avrupa junhdi çêbû û gav bi gav e, dewletên merkezî mezin homojen e, devlet netev, xwe din elim teknolojiya zanisti yani hezeki var, e, di her milê xwe de berfireh dibe mezin dibe hêz dibe ji bo ev împeratorî neçarma xwedber çavir derbas bike û dem dem <coughs> di hundirê e, hareketi bir şekli e, endeksi Avrupa hareketi e, reformi e, adeta xwestin pêş bikevin işte meşrutiyet yekemî e, ez bawerim salê hezar û heyşd û hefteyî wê endamana deyîn meşrutiyeta duwemîn hezar û nehsd û heştadê di vê çerçevê e, wek e, roj ava bûyîn e, ji bo vê jî esas di Türk e, <coughs> Devlet Türk be geçti, ne be Mustafa Kemal buyur roj avayı. Berivi ev mesela roj ava buyine yani batıllaşma e, de devleta Türk de dest O U hezen roj ava taybeti İngiliz u Fransız e, demek direji e, jiboy jiboy giringiya heremi e, devleta Türk e, biçimdi deni yani şe şekle gidi deni. Hatta roja iroji ev e, bandur bu yine e, ser devleta Türkiye devam dik. Yani jali roja ava da ev bandur devam dik. E, biçim te daim. Tabi milliyetçiliği de Türkiye'de beri Kemalizmi, beri Cumhuriyeti despekir. E, bi taybetici e, Ronak bir, bi girani e aslevan ne Türk e, ya Yahudiye dönme ek Müslüman bunun e, ki evanaji e, tarih havan heyi bir taybeti Risale Hazaru pensi dedi yani şey Hazaru çarşı donotiydi Serdema İspanya e, bu devlet yani bu devlet mezun bu ki Hristiyan bu çağı hecmareki mezun zede mezun gel Araba Arabe Müslüman Yahudici İspanya habun Beramberi Araba, beramberi Yahudiya de İspanya tişerek destpekir. Liser esası Hristiyan kirine. Yani egil İspanya bir gerek Hristiyan. İdi ne Müslüman, ne Arap, ne Yahudi bir velat idnaya kabul. Tabi gelek Yahudi bu Hristiyan olur. Lugori üslube, lugori üslube bu Müslüman. E, Takiyeciti kirin. Ve şey, bu Hristiyan. تەقیەجیتی ما کریسیانە خۆدان نیشاندان فقط ئەساس یهودیتیا خۆ پاراست فقط گەلەکان کاری بۆ ئەف بکرا ne bo vê neçarman birevin ê e birevin ku de ê e birevin împeratoriya Osmanî <coughs> e, ji bo vê gotinekî împeratoreke Osmanî heye vê dibêje dibe ilgince di derbarê vî qral Spanyar dibêjin insanekî pir baqil fakat Bi berdana Yahudiya aslında memlekete xwe fakirdi, dik û am zengîn dikir. Yani Yahudi var war balkêş tên çû. Bi zengînbûna xwe maddî û bi e, düzeya xwe zihnî de pir balkêş tên ji bo vê beramberî ev birçîbûna zanistiya agir de İmparatoriya e, Osmani de heye e, züten hemezkirin kabul kirin Yahudi be fayda dikin ukarın hem e bunu dönme yani sözde Müslümanlığı kabul kirne hem ji evak çava Yahudi mane jiber zede baski vak çava la Avrupa servan tuna buyid imparatoriya e, Osmanlı'da jiboy ve rahat kari bun nava mekanizma karar edici bir yani mekanizma karara iktidar edi cibgir O bati buyin yani rojava buyin u milliyetçiti aslında serdest devandı Türkiye'de belav bu. Bu taybeti serdema ittihadu terak edi yani berişere cihane yekemin serdema ittihadu terakidir. İttihadu teraki yani yekiti u bilindahi yekitiya devleta Türk u bilindahiya ve yani bu e, çerçevede e, nav naveki var milli betir dert kevpeş ve serdemede serdema Türkiye yani Türkiye de serdema ittihadu terakidir Türkiye bu zemineki gellek müsait, jboy belavbuna serbest, jukulubin masonru. Jukulubin masonru. Yani be astenk, be engel, leher deri e, ev kulubana garibun habre hıstım. O dışarıda atihadu teraki demage te de hatta derece da Yahudi bi kadru kıymet bun u be astenk kabate ho kare hodkir. Ulserli esası tabi fikre milli Türk e, e, peş dikkat. Fakat İttihadu Taraki be iddiaye koyu hakimiyeteki merkezi liser hamu imparatoriye vak çava bere biki pişti şere cihane yekemin idi ev idi olanaksız imkansız bu Cihanlı nikari buraya bidayı ev heza milliyetçi tiya Türk gicarek dikarı be هەموو هێزیان ئیمپەراتۆریەت بن دەنەتما خۆدە بگرە ئەو ژی ئەو ئەمکانەوێتتونە ئەو هێزاوێتتونە ji بۆی دێ حرەکەتێک دی li Türkiye derken. Em dikkat bikin hava Türkiye ver merkeza imparatoriye bu. İmparatoriye Osmani. O imparatori şikest. Esas Türkiye ji gerek bir şikest. Bıçağı bir şikest. Yani Türkiye ancak velateki buçuk yani devletek buçuk duhundure ana devlet bima. Çünkü plan ev bu. Kısmek imazın Bakuri Kurdistan. Kısmek imazın Bakuri Kürdistan. O Irak zaten İngilizce boy kuat cuda kirib. Yani mesela mentika Hakkari, Şırnak yani Botan o Musul. Musul demek yani peşinde başarı Musul'e. Musul yani hamu başvuru Kürdistan bu içeri. Eyalet yani. Eyalet ama Musul'e hamu başvuru Kürdistan ev e İngiliza. Hatab Çukurova yani Hatab Adana ev para Fransa. Zaten mantıki serhede brengeki xwezayî dibin denetima Rusa de. Ev milê Kurdistan. Milê Rojava bi taybetî mantika Ege, Mermere, evana iddiaya İngilizce, o bi İngilizarı e Yunan el serhev. Zaten hecmareki mezin Yunan'a دوی هەرمێت هەبوون و ئادە هەموو ئەو تێدا بوون و خودی ئیمکان بوون و وی چاغی دەولێتە ڕۆژئاوا سەرکەفتی بوون دشاردە ji bo ve bi taybetî İngiliz dixwast wê heremêde yani Hristiyana bike bici bike çünkü vak niha nebûn uçağı zede zede hebûn gundê wan bajarê wan adayê wan dije Yunan bûn hemû ji bo vê yani encaq ji bo Türkiye ev dima ee, da Anadolu'da, Vak devlete gibi çubruma. Fakat gelek faktör bun ser sebebe ki Türkiye e, bir şekli nef. Bu yüzden dikkat bakın. E, dema medes bir derse jikirme got ya. Rujhata navin var e, adeta merekare var bahsibine. Kabristana hamu planek beretin hazır kir. Yani her planeki derbare ve hereme demate hazır kirin. Ev plan biser nakevit. çıma. Çünkü henek hezin ne maddi. Henek hezin ne maddi. Dereme dene dibim faktore gikare bin plana bukar. Avrupa'da mı plan herem heremet çedike pır pırsgireke maddi digredest. Mesela çid beşit beş Saddam faşist bu. Tamam. Ha dibeşi emeji biçimi faşisti bakın. Millet cecmel çepka bakın emeji rune. Ama ne hasibinik ev millet tamam Saddam <laughs> adızı fakat Nahvaz dibin hagamonya Hristiyan adı. Eli ne hasibi. Mesela plane evkeha bu Schwarzkopf. E zamanı şere körfeze yekemin de komutane orduya Amerika bu. Dugot eme dışarıda lehkin e ordu bişki. Ha. O eme bisekin. Emiş kuvvet derkin e orduya Irak'a bişki paştı ve geri. orduya ki hezimete rubrumayı demak ve ilk tişte ve birawe orduya darbey. Ve darbe çebukü bir şekilde Saddam ortaya. Ama de akılı de akılı yek askeri Iraki derbe bile derbasna, sözcü gavi derbasna. tişteki var nasnak. Ev hesabana çevtin. Yani hesabın maddi, elmi, el gori xwe dikin dur de çev derdike. Ji boydi. Türkiye devleteki egemen bi gela pir xwin dayı verşandin. Pir xerabi kiriye. Ji boy heza İngiliz û Fransız be heremi hemû geled heremi ewe hemez bikin li dijî tirkafiyar bibin yek bi vî Türkiye tasfiye. Fakat dişte derket holê rastê gel ji tirka adizin ama ne wek hewqa Fransız ve İngiliz a. Tirka adizin ama Türk rağmen her dişti Müslüman. Fakat İngiliz ve Fransız Hristiyan. Ji tirka adizin ama rağmen her tiştî ev ki kültürel dinavbera, diye kültürel ortak dinavbera Türka, Araba, Kurda diçe bunu. Ama meseleti ortak bu ne ki kültürel navbera kurdav Fransa tüm İngiliz tüm Tabi ev faktorana bun ser sersebebi Gıçava hesabı gati nifsandın de de de pratik et pek ne de de maşere cihane yekemin halas bu e, e de cebha arabadı tabi gelişme gıçava e, Fransız o İngiliz duhastın pek hat ev rast yani ev tiştekî e, hazır kiribûn örgütlenme nava ereba tişekiribûn dehfandina araba yani kışkırtma araba li dijî hatta hatta astekî şirketi bû û gelek hêzê gelek hêzê geb İngilizav giredayt nava araba hebûn kurt bun serpiya bun işte li Hicazê Şahsen. Hüseyin Welatên dîtirê Ereba gelek heze guvar xwak uzantiya Ewropa dîtin hebûn bi taybetî var wer hinekî ronak bir. Çubun Avrupa xwendu bûn, zîvirî bûn, wek hêzên civakî e, dahatin hesibandin e, be Awropar bûn yek. Ji bo wê tiştê derbarê yani plan elser Araba Ereba mere karibêje heta astekî bi ser ket. Bi rengekî rehet piştî hilweşandina împeratoriyê Fransız li hemû Araba, Ereba bicî bû. û îdî welatê Ereba hat perçekirin û e, bu sümürge e, Fransız İngiliz. Türkiye ev revş kabul nekir. Yani revş aşgane kabul nekir. Bu ke kabul nekir. Yek ordiyeki Türkiye hep. Ordiyek hep. Ev ordi pür buçuk ne bu? Mezim bu. E, ee, de gelek cihad işkesti bu. Fakat disa hep. Yani heza askeri Türkiye hep. De don hezek ve maddi hep. Ver merkez imparatoriye. Yani ne devletek inuhçiyedi bu vak Araba berik evhe, geçmiş evhe, evhab yani gelenek evi devleti, e, devlete merkezi e, hep. Sisse hinacı hitaba dini bu bandur. Bu taybeti jevjboy kurda e, e, geçerli yani hitaba dini bu bandur bu. Bange hareketa e, milli Türk, taybetici hareketa kemalist, bange ve kurda Bangê wê Kurda êj bo şerel dijî yani kese biyanî bu taybetî Fransız ve İngilîza e, encam girtin û bi şiklî e, birengekî xwezayî di cî cînadê û cî cînad birengekî Urgutnî şerekî dijî Fransız û İngilîz e di herêmê dipêşket. Birengekî xwezayî wek çawa erişe hene grubê çekdar ê Kurda li ser kampê Fransa Urfa did Maraşê Ev ne düzenli? Neşeli. Grupun, erişti kırın, Fransız ciddiyet gını kareli hele mebnini paştı bek. Dicin acı brekısının kiri bu vakça aşarı le kare geli bolidi. Gitedi mesela hecmarek mezun leşkeri İngiliz'e hat kuştun. Hatta roja iro mesela Nevyevan den Nevyevan askeri kuşti ten lüede bir anin atken je New Zealand'a ji Avustralya ji ber berê ordiya İngiliz bi van miletana çedibû. Ordiya İngiliz tenê İngiliz nebûn. Ji sumirga ordiya xwe çêdikirin. Mesela Avustralya bûn, New Zelandalî bûn, nizamkî bûn, nizamkî bûn evana dihatin. Di wî şerî de nêzîkî du sed û çil hezar eskerê İngilîza tê kuşt û bi vî şeklê dişkir. Faktorê dîtir ege rolekî bingehîn lîst de bi hêzbûna hereketa kemalîst di Tirkiyeyê de çi bû? Ee, Rewşa Rûsya bû. Rusya, tedy Šorešćev. U Šoreša Rusija Šorešeki sosyalist bu. Cihane carek emin Şoreşeki haçet. Yani serdik bu devlet dedik destek. Hazar nehsudu hevda. Şoreşa Rusya çıkır baskıya giz ali Rusya ser Türkat daha Dmile rojhelat da ev baskış ortaya Yani orduya Rusa paşdı ve kişiye bitirgare e, lhev hatın o idi e, beramberi Rusya tehlike چێنە ئەگەر شۆرش دروسیات چێنەوە ئەگەر شۆرەشە سۆسیالیست دروسیات چێنەوە سەرانسەری Türkiye تورکیە بروسارە Ebiba cik istikrarsızlığı u cik baskı. Mesela mantıka kurda. Cibel orduya Rusa hatta betlisi hatı bu. Disa mantıkı bahra reş. Evana hamu ebibana c baskı. Fakat dema gruz şer derketin doğrudu Türkiye nefes ekime zıngırt icar devce verdi nefese girtin baskışlar wan rabuj ve betir dostek yuan müttefik yuan ciddi çe. Ev ittifakı ser çe esası bu? Ser esası şerrel diye emperyalizm. Hareketa kemalisi de Türkiye'de. Şerre Fransız o İngiliz dikir. Rusya civak devlet şeref Fransız o İngiliz dikir. Çünkü Rusya cid kuşatma emperyalizme de bu. Jboy ve kuşatma ve ki hamal dostek gitgari. Ve hamma hareketi anti emperyalist, anti sömürgeci, Hareketa Miri Afganistan'ı, Mir mesela. Ama Lidice emperyalizmeyin. Hareketa Kemali Türkiye'de evana hamu rusaj boy kovak avantaj girdin. Çima ser hudu devanı. Lehemberi sümürgeci diye lehemberi emperyalizme tekoşin etkin şerdikin. Jboy ve brengeki huazayı, brengeki objektif vak çava perçak jim خود دید و اف اتفاق نافبرا روسا و ترکا پر لپیش کرد پر gihaştin astê stratejik di hezar û nehsed û bîst û pênca de hezar û nehsed û bîst û pênca de di navbera Türkiye û Rusya de ittifaqa ortak savunma hat imza kir ortak savunma çi وقت چاو اتفاق ناتو آنها بند پنجا بجین یا بند پنجا اگر تعداد لسر دولت کی ناتو به دولت دیتر ای اگ بک ای bu parezin ev ittifak aynı ittifak ittifaka jerd bejin difa müşterek yani ortak savunma dinavbera Türkiye u Rusiyada pencad hakim zekir. Ve düzeyde ittifakı giring e, e, çekir. Türkiye e, 1920'de merekar beşi gelek tehlike ji ortaya rakır. 1920'de gelek tehlike şu ortaya rakır. Niye? Tehlike Yunan'a ji ortaya rakır. Tehlike İngiliz Fransız'a ji ortaya rakır. Tehlike Kurda şu ortaya rakır. Yani ittifak çekir Kurdar. O Hareketa Kemalist did ki İttihat Terakki jünuh da avakirna imparatoriye planeki ne gerçekliği tibin geheveyi maddi tünem jiboy ve ev plan pser nakebi. Şuna be. Şuna ve gene planeki ditir hebi. Çi ev plan avakirna devleteki merkezi homojen Türkiye nu modern. Yani kopya kirina devlet ne teval Avrupa. Ev jiboy esas kirdi. Liselivi esası ideoloji resmi Türkiye'de hat diyarkırın esaslı edemedi. Yani avakırna cumhuriyeti yani avakırna cumhuriyeti aslında 1920 merek arbeş zelal buyu 1923 bista parlaman çekirin 23 Cumhuriyet hat ilan kirin ve bu Cumhuriyete Türkiye idi imparatori imparatori ortada kirin imparator son imparator vahdetin avcı surgun kirin çu le Avusturya mürlükü demir. Yani son imparatoru Türk'a hebu avji ortaya rakırın, sürgün kırın, o cumhuriyet hatilan Resmi ideoloji cumhuriyete zelal. Çi bu resmi ideoloji cumhuriyet? Yek milli yani döndüre ve coğrafya Türkiye ve navi Türkiye mali döndüre ve coğrafyada milliyetçi Türk esasat girdin. Ve ev milliyetçiti da ki normal dina da asli ırkçitiye de hat girtin dest. Cibay ve teveriya milli ırkçi Dondere Türkiye dve demedi zede zedel peşket. Beramberi Kurda, beramberi Araba, beramberi Hristiyana, beramberi herkesi ev teori peş. Demek ki milleki ideolojiye ev ki milleki ideolojiye resmi millevi ırkçi. Ev mil دوندر هشته سالی بناف ve و حتی روژا ایرو که هینا اف ایدولوژا رسمی هیچ نهاتی گوهرتن yani iktidar hatını gühertin. Şekli iktidarı hatı gühertin Türkiye'de ama resmi ideoloji ideolojiye hatı gühertin. Ev resmi ideolojiye jibergi dondure Türkiye'de ego ve tehdit bu ki sadece kurdu. Jibun ve ev resmi ideolojiye dondure ve haşte sale derbas ve tamamen li dijî Kurda hat her demek Kurd wek potansiyel tehlike dîtin, her demek Kurd tehlika ki tehlîkakî perçekirina Türkiye û tunekirina ya Türk dîtin, ji bo ve hemû şêwazê baskiyê tunekirin, imhakirina li ser Kurda hatta roja iro mubah dibin. Ev perçakî resmi ideoloji. Ev ev ev keki e, şey e, terciheki iktidareke nîne. Terciheki reisekê nîne. Kenan evren zam hat kurt kuştun zam ke ne kuştun. Ev hikaye. Tişteki var turne. Resmi ideoloji. Resmi ideoloji ırkçı. Milek ve ırkçı. Irkçı çi yani tek devlet, tek netev, tek zaman, tek bayrak ve tek çitiye hatiye e, ayar kirin. Tehlika ser tekliç tek çitiya gız Honduras Türkiye'de şkute ji kurdat. Nüfusa her mezun kurd ane Türk. ve ev ideoloji ben avber ser esası inkar kirina kurda hati meşan. Ne ideoloji ev, ideoloji çi biroz aslında. لسر اساس و پیروزبایه همو یونتم imha کرنه ال دجی کرده هاتی مبهدیت مشروط جبر و نک ناب مجبوریت کرده ام دقت بکن ایروجی ام چه قصه بخبتن برام بخبت اگر ایدئولوژی رسمی ترکیه نه گوهرتن potansiyel katliama her deme. Eğer ironak nikarin ji ber ew resmî îdeolojî li ser esasê milliyetekî homojen tektîb tekziman derdkev pêş ji bo vê li ser resmî îdeolojiya girîng me re pir pir bise û ev resmî îdeolojiya reformê qebûl nake Hatta roja îro jî qebûl nake yani guhertinê qebûl nake wek çawa Fransa çêbûyî mesela gelek cara reform cumhuriyetê çêbûyê Tirkiyeyê nehatî kir nayê qebûl kirin wek metnekî Kur'aneyî nayê guhertin beşê dîtir ê e îdeolojiya resmî Tirkiyeyê de dîncîtî dinjiti, musulmanti, ji musulmantiye jî sunnîtî, ji sunnîtiye jî Hanefi. Vak dinekî iktidar e, li ser wî esasî hemû mezheb û hemû grûbên Türkiyede êgî Tirkiyede hatin diştalama kirin, Diyaneta wan hatiye yasak kirin bi rengekî resmî, tengasî ji war hatî derxistin, hatin rencîde kirin, ji ve hatin heştin, gelek mafê ibadeti hati hatiye kırın, Mesela heta roja îro hinek kilîse hene, Hristiyan xristiant edilmeyecek. Hatta hoca iru gelek kilise hani qadağay xristiant edilmeyecek. Eg manici egni garibun imha gukrana de deng ne işte ne rengi van ne. mesela kesni zanık hani tune bir bir şekli tasfiye kirin eve de pratik edip çahavi meşya de pratik edip katliam eser Hristiyan hatme ser Ermenal, ser Asurya pişte ev katliam katliam hatın tamam kirin ve cari e, ev kivani e, yani e, gelenek yuvani dini cihatın kadar girin gelek ciha mesela kilise hani çen rujberi hin pişti haçte sali mü Hristiyan garibun bir çuana kilisa ge lüküder bu Samsun he? ne var ne? beri vel Türk'ün de Türkiye Tapıyı götürürsün Karadeniz'de var Nu vekirin христиан чунуч бой хо фотографки шандын унзам Avane mesela a aktamar nu evkirin. Ee, bir şekilde kadağa kirin. Bir jî bes nebûn ca pir virengekî erqçî xerab e, gelenekekî dî derxistin pêş değiş dokuş yani mesela ev adê li ege li e, mermera gelek ciya nüfuseki mezin Rum havut. Rum Yunan havunu, nüfuseki mezin havuyu. Ev kesana li Türkiye bunu. De zamanı Osmanlı'da evcid çun askeriye, askertiyit kiren, vergi dan, dinevan serbest bu. Ama zamanı e, Cumhuriyet edu, beri Cumhuriyet edu, yani zamanı Kemalizm edu. Ee, bir Yunan arı degiş tokuşkir. Hatta derece داوی نزدیک بونه که ki, به قراره که دولته کسی که بصد سالا به هزار سالا لسر اردا خو مزن بونه دنابرا دولتا ده اوان ترک Türkiye ترکیه اوان جی یونانه ترکیه şandın Yunanistan. Yani karar ki devleti çanda gıpsade sara kombuyu bir iki maç çandı apsade sara kombuyu bu karar ki devleti ortaya rakirin, ve bir şekilde Çin'e bana Arman civançını gav bu gav ber bu homojen bu yine çür. Gav bu gav ber bu yektif bu yine çür. Tabi ev felsefe bu abu sersefe be katliamı kurdu. Yani pırs nizam Mustafa Gamal Hagoti, nizam editir Hagoti, evana gide belirlecinin. Amuhum icuruca resmi apana khoddeyç. Yeki zede kuştun yeki dikem kuştun ama Armançı, Armanç dondur hudude Türkiye'de yek millet işte. Yek millet işte. و اف آرمانش نهاتی گوهر ایروژی نهاتی گوهردن İro en insani demokrat Türkiye'de yani demokrat derken et cepha düzen edin. Mesela CHP'yi, MHP'yi, nizam ANAP, nizam DHP'yi, et, et düzena, et partiye düzeni. Çid bejin su cemeydi bejin rastit ve mehemberi kurda şaşki. Ve çi şaşti giriyedi ve mevhini zamanı Türkiye'ne şaşti giriyedi. Yani Rahnedayın avan ev, rahnedayın ne bejinme gelek inkar kırma, tasfiye kırma, güçtünme, zumanevan kadağı kırna. Dibejinme çima, <coughs> zaman da ev hamu hini Türkiye ne kirin ki? Roja iru bahsa kurdayet yenet kir. Ne ene kiran. Şaştiyet vırdı. Naat serdama ava kırna ve cumhuriyete çi bu. Yek, desteka Sovyeti, a ciddi, hebujer. Ev destek hatta salesihi, بينا بر دوام كر ودجنك جيادة ور adeta o, o, o ortak yönelim elser kurda mesela taybeti jil ağrı dağı dinavvera Rusu tırgat çevune. Yani hep kabatkari gibi bir şekilde çevir. Evaya nefeseki mezin da hareketa kemali. O jiboy avakırına Türkiye'ki mezin bu vek hezek. Hezeki maddi hezeki manevi. Nokta du emin. Ravşage yani siyasetten İngiliz ve Fransızdan başlar. Çi bu et siyaset? El siyaset ser esası mantıqe nüfuze bun destayına ser çavkaniye petrolü. Demak ditin Türkiye vak hezeki heremi demak ditin Türkiye vak hezeki heremi dukhazı hezavan denge bike ev vak potansiyeleki tehlike dit. Cberçi Türkiye milliyetçi titer hey. Türkiye gelenek ekiveyi devlet ekibin hey. Türkiye nüfus ekiveyi mezin hey. Türkiye coğrafik güvenmezin hey. Türkiye heremek stratejik değil. Ser gelek bahray. avana hamu. Dibin ser sebebi eğer Türkiye bu kazı yani brengeki ser bu kazı peş bu kazı u bu kazı gare garin nüfuzu Fransız u İngiliz de herem arujilata navindi denge bik. Yani var lidi jive derken. Demek ev tehlike hatın diyetin Fransız u İngiliz brengeki e, dolaylı müdahaledir. Ser Türkiye müdahaledir. Car carına mesela Kurd derhistin peş. Mesela ittifak veri, mesela Kurd dedi. İçil bejin işte emi e, e, mentika keyi mentika Kurday taybeti Musul e, Ciboy ve gerek e, evgbi gerek e, ravşeki ve taybet hebe, ev ravşa taybet rengeki taybet be birin ev rewşa taybet heta pênc sala dewam bikin piştî pênc sala referandum çêv bi eger millet xwest millet xwest tev Türkiye bibe tev Irak bibe tev wan bibe eger nexwest îser bixwe ev ittifaka sêverê derberê Kurdadayê niha ev ittifak bi arayişê Türkayê milliyetçîtî ters ji Amanat çi ewana dixwazin di yek millet hev eger di herêmê de statyekî Kurdan Hele ki serbukha e kurda çe bibe ev politika tunekirna kurd herem etmişlernak. Mesela devletek buçuk bici kurdi hebe her deme evi bici Afganiye tehlikeli ser devleta. Ser Türkiye ser İran et. Çünkü İranci İranji dijberiya kurdat. Rast vakça Türkiye inkar ne kiri ama tüm diji kurda bu İran. Taç zamanı Şah Abbas. Mesela ana kurdur Khurasane kurdur Sürgüne. Vak vak çava mesela iskana icbari zamanı e, Osmanya dut pişre etirga çebuyi. E kamalista çebuyi kurd ciki birne derek di cikirne. Di İran edici ev politika her demel dici kurda ha bu. Ciboy ve evaya rahatsız dikirin. Ev ittifakı bu sersebep vak şantajek. Ledici Türka, jiboy Türk seri İngiliz ve Fransızlar deyin ji bo yê birengekî ji renga Fransız û Engîlîz nifuzê xwe di hundirê Tirkiye xurt û rastî jî rastî jî ev tiştêhan bû gav bi gav iktidara resmî Türkiye'de, iktidara destelatdariya siyasi Türkiye'de tavizdan İngiliz û Fransız. O İngiliz û Fransız di derbarê mesela Kurd de izindan Türk'a imha bik. İzindan Türk'a. Jebşun de her tiş dilehê Kurd'a de de aleyhi kurdatmış. Lehnad de aleyhi kurdatmış. Yani her tişli dici kurdatmış ya. Bu taybeti hazar nehsudu bistusse ittifakal uzane ve pişri him betir haraptır. Hey haraptır. Hazar nehsudu bistuseşa ittifaka gidnavbera İngiliz, Ankara çebu İngilizu Türkat çebu Gilservi esası brengeki resmi idi Kurdistan perçe. Perçe Kurdistan'a rojinat zaten dibin denetima İran edma. Başure Kurdistan'ı bi çavkaniyê xwe yê petrolê ket bi destê îngîlîzan li gorî îtîfaqa Enqerê hezar û neh sed û bîst nava Fransız û Tirka de perçê Rojavayê Kurdistanê ket bin destê Fransa perçê mezinê ji Kurdistanê yanî bêtirî nîvê Kurdistanê wek coğrafya dibin destê Tirka dima ve sistema navnetevî yani düzena cihani Türkiye kabul o Pek anine Türkiye'li dici kurdajı kabul kirin û berember iman bedeng bû. Ulser bir esasi ve vê vajoya katliama dici kurda a gij bîst û pêncî heta sî û heşta yan jî heta kir. Türkiye vak sistem tamamen ketbin bin denetima rojava taybetî İngiliz û Fransız. Her çıkasa Almanya jî xwest dedemeke li Türkiye bandor bi fakat zedeni nikarî bû bandor. Esas bandor mezin İngiliz و Fransız. Mustafa Kemal, جه سرکفتن خواه فایده کر o تشتی git خواست ده ترکیت پک بینه پک آن او مصطفی کمال ده هرمده bu vak model ki batilleşme. Yani bu vak model ki roj ava gibi. Mustafa Kemal lidici İngiliz u Fransız bir serketu. Ligori kwa tiştek av binavdikin. Lidici fitne hundur jib serketu. Çünkü navi hamu serhildane ge beramberi kemalizme radbun vak fitne bin avdikirin çil el Anadolu çil el Kurdistan hem beri van jipser kedim ya jipser diket jiboyi ve ligor bavariye xwe ligori bavariye xwe Türkiye çetkir kesi hem beri bir derkata tunem Türkiye çetkir ev Türkiye çi bu Türkiye ki tamamen ligori çan o perspektiven civaki e Avrupa hat çek. Modernizasyon bu. Modernite esas da hatır. Ki bu modernite. Her latini. Modernite yani. Yani gredana rojavay. Cil. Modernite yani. Mesela kıyafet. İşte me mesele helbicartına jina. Yani jin brengeki aktif tevli pevajoya bibin. Ev. Ne var mesela demokrasi ve azadiya jineyi? Ta'nakı ve pertune. Jüvepe ve kopya kırını. Disa e, yani gelek mesela de her tişt ver ligori e, rojava e, çekir eve ana brengi evka digrindest brengi e, yani şoreşe Mustafa Kemal digrindest yani inkılap ilke inkılabı Mustafa Kemal digrindest evana hamu çine proje rojava kirine em dikkat bakın ev proje aslında dijiz zihniyet çan u sosyaliter Türkiye'yi yani gele Türkiye vantışlarına hatar hoca iyi hoca mesela. Türkiye Türkiye'de ev tiştegi televizyon dert kevniyle. Türkiye ev tiştegi kanal televizyon dert kevniyle. Türkiye tam tiştegi tersi bey. Türkiye gün daha gundahayı örfeni, adeteni, ahlakeni yani ne ne civakeki hoca bay. Fakat resmi yani tiştegi dert kevi hole ev. Ev esas te girtin, ev pivan te girtin. O Türk buyin تەقلیدکردن ئەوان پیوانایی ji ziman bigirin ji kıyafet bigirin Türk bu ev ji bu ve en Türk en Türkiye ana orijinal kudeyi İstanbul Halbuki en Türkiye ne orijinal gerek İstanbul Çünkü Ege her izide hatiyi kopya kirin, hatiyi asimle kirin, da ali civaki, da ali kültürel de ev. Ama iro ev Türk Vak minakte te girtin, iddialı. O herkes de peşbirka çava vi Türkiye taklidi bıkı. Biz zaman, bi cil bi tarzê jiyanê her tiştî eveya vê vê asteng kir ji ber çi meşruiyet qezenc kir meşruiyet qezenc kir serkeftî bû yekî serkeftî bi tiştê ku dixwazî pêkitîne kes nikar dengê xwe hin berî bîder û qutsal dibe Mesela dikkat bükün ana Mustafa Kemal de Türkiye kutsal. Daha bükün ne kutsal? Yani insan ki havkası Türk bu inavi tartışmalıyım mesela herkes dizanı Mustafa Kemal Yahudi'ye dönmeyi. Selanik'i. Disa e, antrikacı. Mesela edhem şerkez daha kaptandın daha kaptandın pişire derdora vi girt mahkumi ihanet ekir çu teslim Yunan abu bir sürgün emir. Gele kesedidir mi bir şekli evkırın. Kurd Dici kurda katliam da meşan. Ee, tabi fakat kutsal bir piroz deditin. Ciberçi, cibergi devlet avakir. جبر دولت ترکیه آواکر به وی شکلی مشروعیت قزنج کرد و حتی روژا ایرول سر اساس و مشروعیت اف پیروز بایا که اف دکن تی پیو گردن تی tabi jiserdema çiliv bişundi jiserdema çiliv bişundi Türkiye gav bu gav vak siyaseta der ve siyaseta hundur tamamen zaten giredayin e, Rojavay ama vak siyaseta derveci Türkiye idi guhertin çekir. Gav bu gav Sovyete kutbu, uvroj avar bu yek. Be İngilizar bu yek, be Amerikar bu yek. U eveya de şere cihane u bişundi e edi sistem, sistema Türkiye a siyasi, لسر اساس دخوازی روج آوا تایبتی جل سر اساس دخوازی امریکا ها دیزاین کردن جبوی و ناتو جبوی و پرک خباتی هندرین دیدر امل سر بسکن فقط امنا برکه بدن